thank you Արև ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Թեման, որ այսօր կբացահայտենք ինչ որտեղ, շատ հետաքրքիրն է, շատ խորն է։ Խոսենք յոգայի մասին, որով դուք զբաղվում եք ու ուսուցանում եք նաև։ Ընդունված է ակունքը համարել Հնդկաստանը յոգայի, բայց ինքը շատ տարածված է՝ ի տարբերություն Արցախի, երևի որ նոր-նոր ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկվում, որ արցախցիները նույնպես ծանոթանան այդ ուսմունքին, այդ ինքնաճանաչման մեթոդին։ Կցանկանայի ընդհանուր մի քիչ խոսենք յոգայի մասին եւ մասնավորեցնենք արցախյան հատվածով։ Նախ նշեմ, որ յոգան սկիզբը առել Հաղանդկաստանից, ինչ որ տեղ կարելի ասել, բայց հիմա ինքը արդեն բավականին լայն զարգացում ունի, հատկապես այն վայրերում, որտեղ որ գիտակցությամբ ինչ որ չափով ավելի զարգացած են, ավելի մաքուր են։ Արցախում մի քիչ դժվար է յոգայի զարգացումը երևի, կախված դրանից, որ պատերազմ, ինչ որ ստրեսներ, ինչ որ փակվածություն, մենտալիտետ, շատ հարցեր կան։ Բայց հակասական է նաև, չէ՞, որ քանի որ այդ ստրեսներից հետո հենց անհրաժեշտ է հատկապես այս ստրեսների գիտակցության այս անկումի դեպքում իհարկե մեծ անհրաժեշտություն կա հենց յոգայով կամ ինչ որ նմանատիպ գիտակցության հետ աշխատող ճանապարհներով գնալը բայց քանի որ կոմպլեքսները, մտքերը, ստրեսները շատ-շատ են, մարդկանց դա դե թույլ չի տալիս ինչ որ մի հատ քայլ կատարել դեպի լավացում, դեպի մակրում։ Ինչ ասել է մակրում, ես շատ եմ լսել հենց յոգայի մասին խոսելուց, այդ մակրում բառը հենց ինձ շատ է հետաքրքրել։ Դա ինքնագիտակցության աճն է, դա սթրեսից մակրումն է, թե Ինչ ասել է։ Դա ամեն ինչից մաքրումն է։ Կարելի է ասել, որ գրեթե 100% մեր կատարածի առօրյա ընթացքում դա մեր հետ ընդհանրապես կապ չունի հիմա ինչ որ մենք անում ենք։ Քանի որ դա գալիս է ոչ թե մեր մաքուր մտքից, մաքուր սրտից, այլ գալիս է մեր ստրեսներից, մեր մտքերի քաոսից, մեր ցածր գիտակցությունից։ Նաև առօրեականացնեմ մի քիչ։ Տեղեկատվական հոսքը նույնպես ազդում է, չէ՞, ասենք չընտրված ինֆորմացիայի այդքան հոսքը եւ երբ երեկոյան դու այդ ամեն ինչից ազատվելու ինչ որ մեծ ցանկություն ես ունենում։ Հիանալի հարց է, տեղեկատվական հոսքը անչափ մեծ ազդեցություն ունի այդ ամենի վրա։ Օրինակ մարտի գնում են ամեն օր աշխատանքից, բավական չի որ աշխատանքի տեղում իրանք լսում են անընդհատ ոչ դրական, ծանր ինչ որ տեղեկությունների մասին։ Նրանք աշխատանքից հետո գնում են հերոստացույցի դիմաց նստում, որտեղ որ եւս հատուկ ընտրված են ինչ որ ինֆորմացիաներ, որոնք որ քեզ ոչ թե ասում են սիրի, ինչ որ լավություն արա, օգնիր մարդու, մաքրիր ինքդ քեզ, ես ինչ որ հնարավոր ինֆորմացիաներ չէ։ Նրանք խոսում են անընդհատ, որ կա ինչ-որ վտանգ, ինչ-որտեղ պատերազմ, ինչ-որտեղ պատերազմ է, անընդհատ տենց բացասական ինչ-որ ինֆորմացիաներից են խոսում։ Արդեն մարդ ուզած չուզած իր գիտակցությունը տրամադրում է այդ ամեն ինչի վրա ինքը արդեն նույնիսկ չգիտի էլ թե ինչ է մաքրումը, ինչի համար է դա իրան պետք։ Ինչ է իրական գիտակցությունը, թե ինչ է գիտակցության աճը, թե ինչ է անկեղծությունը, չէ ինքը գիտի պատերազմից, ինքը գիտի ինչ որ դրամական անկումից կամ եսիմ նման սենց վախերից։ Իդեպ վախերի մասին դա նույնպես ինչ որ չկառավարվող երևույթ է առօրյայում սովորական մարդու համար, բայց դա երևի նույնպես կարելի է յոգայի միջոցով, քանի որ այդ ամենը չմտքից է, այսինքն յոգան միջոց է։ Հա, գիտակցության ախտոտվածություն ու հետևանքը վախ, հետևանքը անիմաստ ցանկություններ, հետևանքը անիմաստ վազք ու լիքը նման բաներ, ինչ որ էմոցիոնալ։ Իս յոգան շատ մեղմ ձևով մեզ մաքրելով ազատում է այդ վախերից, անիմաստ ցանկություններից վազքից ու հանդարտացնում է մեզ։ Յոգան շատ օնլայն է իր ճյուղավորվածությամբ, շատ տարբեր է, ասենք կանանց համար կա մանկական յոգա, եթե չեմ սխալվում, որտեղ հանդիպել եմ։ Ինքը տարբեր տարատեսակներ ունի ու ինչքանով են դրանք իրարից հեռու, այսպես ասեմ։ Յոգան ունենալով տարբեր տարատեսակներ, միևնույն ժամանակ այն մեկն է, Քանի որ բոլորը մարդու էվոլյուցիայի համար են։ Կապ չունի թե որ ճանապարհով այն մատուցվում, ամեն դեպքում դա նրա համար է, որ մարդուն տանի ավելի դեպի իրեն։ Միջոց է մարդու ինքնաճանաչման, որ մարդ ինքը իրեն ճանաչի երևի ավելի։ Այո, դեպի ինքը իրենց հասնի։ Այո դժվար անուններ են, բայց որ հիշում եմ հաթհա յոգա, հա։ Հաթհա յոգան ճյուղը, որը որ հիմնականում ճանապարհ է հանդիսանում, այսինքն ֆիզիկական մարմնի միջոցով դու կարողանում ես բերել բալանսի քո միտքը, քո հոգեվիճակը։ Կան շատ տարբեր տեսակներ։ Կա օրինակ յոգա, որը ուղղված է հենց մեդիտացիաներին, այսինքն այդ մեկն էլ ոչ թե մարմնի, այլ մտքի միջոցով, այլ հոգու միջոցով։ Հետո կանանց համար հատուկ նախատեսված, հա։ Հա, կանանց համար, որը որ акցենտ է դնում հենց կանացի առողջության վրա, Ու այստեղ կարող ենք ասել, որ մտքի մակրումը, մտոք առողջությունը ֆիզիկական առողջության հետ էլ սերտ կապակցված է ու յոգան օգնում է այդ ամենը։ Այո, յոգայի բոլոր ճյուղերի մեջ այդ զարգացում հոգու մտքի մարմնի համատեղ է կատարվում։ Կարող է առաջին հենց ակցենտ դրվի ֆիզիկական մարմնի վրա, բայց հաստատ միևնույն ժամանակ կատարվելու է այդ երկու կողմի աճը եւս։ Միևնույն ժամանակ շատ մեծ դեր է կատարում ուսուցչի ներկայությունը միջավայրան։ Նույնիսկ եթե դու ոչինչ չանես, ուղղակի գտնվես ուսուցչի միջավայրում, ինքը արդեն կամած կամած կսսի ինչ-որ տրանսֆորմացիա ենթարկել քո այդ միտքը, հոգին, մարմինը, ամեն ինչ։ Դու կսես կամած կամած մաքրվել ստեղծվել։ Ուսուցիչներ մինչև ուսուցիչ դառնալ երևի պետք է ահագին ինքն իր վրա աշխատին, բնականաբար նախ ինքը պետք է պատրաստ լինի դրան, որովհետև դա այնքան էլ հեշտ չէ կառավարել սեփական գիտակցությունը ու մարդուն տրամադրել ինքնամաքրման, ինքնազարգացման յոգայի միջոցով եւ որ քո ներկայությունը դրական լինի պարզապես, դա եւս դժվար աշխատանք է։ Դա դժվար, բայց բավական հաճելի ու չգիտեմ, Ուսուցիչը դառնում է ուսուցիչ ողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ ինքը ողջ առօրյան ամեն կատարած ուսուցչի ինքը կատարում է մեծ պատասխանատվությամբ, այսինքն ինքը գիտի, որ ապրելուց օրինակ դու կատարում ես շունչ ու արտաշունչ, չէ՞։ Այդ ձևով մեր շունչը միշտ մեզ կյանք տվողն է, իսկ արտաշունչը մեզ մաքրողն է։ Կամ կարելի է ասել, մեր ամեն մի կատարածը կամ էվոլյուցիա է, կամ կործանում է։ Այսինքն ուսուցիչ լինելով մենք պետք է ընտրենք օրվա ընթացքում ամեն ինչ, որ էվոլյուցիա լինի, կործանում չլինի քանի որ դու պատասխանատու ես ամեն ինչի համար։ Մի այսպիսի միտք կա, որ եթե դու ուսուցիչ ես ու դու ունես հանդիպում աշակերտի հետ, դու պետք է գտնվես այն միջավայրում, որը որ քեզ խորս ունեցում է, շատ հանգիստ վիճակում, որ ընդհանրապես ես առօրյա աբսուրդից ամբողջովին դուրս։ Դու պետք է այնչափ խորը պայես քո մակրությունը, որովհետև դու պատասխանատու ես քո աշակերտի համար։ Նույնիսկ չշփվես ինչ որ մարդկանց հետ, եթե պետք է։ Քեզ ամբողջովին այդ արտակին ինչ որ ոչ իրական հոսքից պետք է պայես ամբողջովին Լևին Սերց։ Արև դուք եղել եք Հնդկաստանում ամիսներ շարունակ Հնդկաստանի տարբեր քաղաքներում, տարբեր վայրերում։ Բնականաբար ինչ որ բան փոխվել է ակունքներում լինելով, չէ՞, երևի այդ ուսմունքի մարդկանց հետ շփվելով։ Հետաքրքիր է հետո ինչն է փոխվել ձեր մեջ եւ ինչպես էր այնտեղ բարդարց է մի քիչ։ Ես եղել եմ Հնդկաստանի տարբեր մասերում, ապրել եմ ինչ-որ ժամանակով, շփել եմ շատ մարդկանց հետ, ծանոթացել եմ այն մարդկանց հետ, որոնք իմ համար եղել են երազանք, իսկ այնտեղ ինչ որ միջավայր ստեղծվեց, ես արդեն իրենց ծանոթացա ու մոտիկացա որպես ընկեր ոչ թե ուղակի ուսուցիչ ու երազանքի ուսուցիչ։ Իհարկե այդ ամեն ինչը ինձ փոխեց, դարձրեց ավելի հասարակ, ավելի անմիջական, ավելի անկեղծ, ավելի բաց, Ինձ թվում է հենց դա էլ ավելի մոտիկանալն է յոգային, որ ինչ որ մանիպուլյացիաները քո ներսից գնան, ու դու չմտածես, որ ինչ որ մեկը ինչ որ երազանք է, որ օ գնամ, ես ինչ ուսուս չմոտ սովորեմ, որ դառնամ ինչ որ մեծ մաստեր։ Ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, ու մտածես, որ գնաս ինչ որ տեղ հասնես, որ ինչ որ բան սովորես, տենց բան չկա։ Ամեն ինչ կարելի անել այս պահից, ինքդ քո հետ։ Ուսմունքի մեջ կան ինձ թվում է པարզ ճշմարտություններ, որ մենք պարզապես այդ առօրյա թոհուբոհի մեջ մոռանում ենք։ Ասենք այդ նույն անկեղծությունը, բարի քանելը, հանգիստ շփվելը, ինչ որ դրական միջավայր ստեղծելը։ Դրանք པարզ ճշմարտություններ են, բայց քանի որ մոռանում ենք շատ հաճախ, պետք է ուսումնասիրենք յոգան, յոգայի միջոցով գնանք հասնենք դրան։ Իրականում դա կարելի է երևի առօրյայում պարզապես պահել իրականում դա անհրաժեշտ է պահել, որովհետև ամեն ինչ իրական, ամեն առողջ միջավայրը, թեկուզ օրինակ ես երբեք ինչ որ քաղաքականության հետ գործ չունեմ, բայց առողջ պետություն, այդ ամենի չհենվում է նրանից, որ մարդիկ իրար հետ օրինակ անկեղծ են լինում։ Ուզում եմ ասել, ինչ որ ենթադրովի բաներ չկան, կան ճշմարտություններ, որոնք պետք է պահել եւ այդ միտքը մաքուր լինելը, սիրտը մաքուր լինելը հենց բարձ ճշմարտությունների վրա է հիմնված։ Յոգան ինչ որ կյանքից վերցրված ճշմարտությունների վրա է, չէ՞։ Այո, իհարկե, սկզբնախբյուրի, սկզբնական անկեղծության, սկզբնական սիրո այդ ամեն ինչի վրա։ Օրինակ, մի հատ հասարակ բան վերցնենք, ես որ եկել եմ Ղարաբաղ ու կարիք ունեմ ինչ-որ միջավայրի, որտեղ որ ուղակի ընկերական անկեղծ զրուցենք։ Ես սկսում եմ ինչպեսին ուղակի որ կամ, ասում եմ անկեղծ խոսել, սիրուց խոսել, մտերմությունից ու ինչ-որ բնական թեմաներից։ Ուսկում եմ, որ մարդուն դառնում է մի քիչ անհետաքրքիր։ Մարդիկ այնքան են մոռացել այս սկզբնական անկեղծության մասին, որ իրական բնական թեմաները դրանք պետք է լինեն։ Ընդհանրապես, եթե այսպես վերցնենք, բայց նրանք այնքան են հեռացել այդ անկեղծ անմիջական ամեն ինչից, որ նրանց թվում է դա խաղ, անհետաքրքիր ինչ որ բան։ Իսկ ո՞մը հավատի մեկը մյուսի հանդեպ վստահության կորուստի հա։ ինչ որ բան կա։ Այո, ու անընդհատ մարդկանց մեջ ինչ որ մի հատ կարծիք կա, որ ուժեղ լինել դա նշանակում է, որ չպետք է ցույց տա սեր։ Մի ճշմարտություն, որի մասին ես անընդհատ մտածում եմ։ Իսկ իրականում իմ կարծիքով ուժեղ լինել նշանակում ամբողջովին բարձ լինես, ցույց տաս, որ դու ինչ որ բարդ բան քեզանից չես ներկայացնում, որ դու ընդամենը ես ես, ինչ որ գոռոզություն չլինի քո մեջ, որ դու կարող ես ծառայել բոլորին, որ դու կարող ես բարդ ամեն ինչից զերծ լինես, որ մարդ իրեն մաքսիմալ հարմար զգա քո միջավայրում, այլ ոչ թե անդադ ինչ որ անհարմար վիճակների մեջ մարդուն դնես։ Չէ, դու պետք է այնքան པարզ ու մաքուր լինես, որ մարդ մտնելով քո միջավայր ինքը իրեն դրական զգա, պարզապես լավ զգա։ Այո քո այդ շփումից հաճույք ստանա ու սնուցվի շատ շատ էներգիաների փոխ լրացումը շատ կարևոր է եւ պարզապես դրական լիցքեր հաղորդես մարդուն շատ հաճախ մարդուն շատ բան պետք չէ ինքը այդ պահին դրական ինչ որ էմոցիաների դրական դիցքերի կարիք է զգում եւ դա նույնպես բարձ ճշմարտություն է ու այդ ամեն ինչը կարելի է մի բառով ասած որ ուղղակի մարդ անկեղծության կարիք ունի Քանի որ եթե անկեղծ լինես, այդ ամեն ինչը ուղակի կգա։ Արև ինձ հետաքրքիր է կան ինչ որ սահմանափակումներ յոգա զբաղվելու համար։ Լինի դա տարիք, լինեն ուրիշ սահմանափակում։ Մեր միակ սահմանափակումը դա միտքն է։ Ինչ թվում է դու լավ գիտես։ Չի կա տարիքային սահմանափակում, չկա հիվանդության պահով, քանի որ եթե քո գիտակցությունը բաց է, դու գիտես, որ հիվանդություն ասված ընդհանրապես չկա, տարիքային սահմանափակում ասված ընդհանրապես չկա։ Միակ սահմանափակումը դա մեր գիտակցության, մեր մտքի սահմանափակումն է։ Եվ վերջում խորհուրդ ասեմ, ինչ որ, բայց համենայն դեպս համընդհանուրին ուղված ինչ կցանկանայիք լրացնել։ Ուղղակի երևի թե լինենք ավելի միասին, ավելի անկեղծ, ավելի ընդունող, ավելի པարս, ավելի հեշտ, ավելի տվող Շնորհակալություն, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք հաճազրույցին։ Նույն դրական լիցքերով շարունակեք եւ դա իրական է, դա ռեալ է, դա դուք իսկապես դրական լիցքերի կրող եք։ Եվ որ այն նպատակները, ցանկությունները, ուսմունքի հետ կապված, կյանքի հետ կապված ինչ որ ունեք, թող իրականություն դառնան շնորհակալ վերադարձ Միջանապարի նման դու անցավ Մի անդարման վեր թողի իմ սրտում Սպասեցի ես շատ երկար դու չեկար Jerusalem. այս կյանքի ուղիներում դժվար հերավոր հերավոր հուսասի դարսյալ հանդիպելու քեզ բայց ավաղ մնացի ես մենավոր Գրքարվեստով զբաղվում եմ 15 թվականից, սկսել եմ ընկերոջս հետ, Էրիկի հետ։ Սկզբնական շրջանում երկերը գրվում էին ավելի շատ կոմերցիոն, այսինքն մեծ շրջանակների համար, որ լսողների թիվը շատ լինի եւ ավելի հասանելի լինի։ Երաժշտական գործունեությունի սկզբանը չեմ ունեցել, շարունակում եմ զարգացնել այն ոճը, որը սկսել եմ, ոճը կոչվում է էլեկտրոնային փոփ, գործիքավորվում է համակարգչով, երաժշտական գործիքներ գրեթե չկան, Տեքստի հեղինակը, երաժշտության հեղինակը ես եմ, երգը ձայնագրում, մշակում եմ ինքս, գործիքավորում։ Ամեն ինչ կատարվում է ինքնուրույն։ Այո։ Եվ ինչով է առանձնանում այդ ոճը, արդյոք միայն նրանով, որ համակարգչով կարելի է մշակել եւ մեկ մարդ կարող է միայն զբաղվել ու վերջ։ Ինչ որ առանձնահատկություն ունի։ Առանձնահատկությունը սկզբնական շրջանում այն էր, որ ստեղծագործում էի բացառապես Արցախի բարբարով, ոչ այս ինչքան երկուն եմ ծայնագրած Արցախյան բարբարովեն։ Ստեղծագործական առաջի տարում թողարկել են ձայն սկավառակներ ինտերնետային։ Ես եւ ընկերս մեր խմբով, խումբը կոչվում է Օրինակ, թողարկել ենք մի ձայն սկավառակ եւ մի քանի ամիս հետո արդեն անհատական իմ ձայն սկավառակը թողարկվել են ինքը Արցախյան բարբարով էր, որովհետև ես զգում էի, որ մենք արցախցիներս ունենք դրա պահանջը։ Ես ինքս ունեի Արցախյան բարբարով երկերի պահանջ։ Դրա համար տեսնելով, որ գրեթե չկան, որոշեցիք նախաձեռնել։ Ես ինքս նախաձեռնել, այո։ Եվ ենթադրում եմ, որ հաճույքով են լսում, միևնույն է ավելի հարազատ է բարբարով ինչ որ երգ լսել։ Ինչ որ հարազատ բան են գտնում երկերի մեջ, ավելի առօրյական, թե թեմատիկ առումով, թե միայն փաստը, որ հենց բարբարով է։ Ահա Երգերը հիմնականում սիրո մասին են, այսինքն ստեղծագործում եմ այն ամեն ինչի մասին, ինչ կատարվում է իմ հետ։ Երբևէ չեմ մտածել գրել այնպիսի երգ, որի պահանջը կա, որը պետք է, դրա պակասը կա, այսինքն որը որ շատ շրջանառության մեջ կմտնի։ Ինչ կատարվում է իմ կյանքում, մի քիչ ծաղկեցնելով, մի քիչ ավելի գեղարվեստական բնույթ տալով, վերածում երգի։ Իսկ առանց երաշտական կրթության դժվար չէ արդյոք այդ ամենը։ Իհարկե, շատ դժվար է առանց կրթության։ Առանց երաշտական կրթության ակորդային խնդիրներ եմ ունենում, մելիզմների խնդիր է առաջանում, թեկուզ այն, որ ձայնային տվյալներից այդքան էլ չեմ գովում, բայց ինչ որ չափով էլի կարողանում ստանալ այն ինչ ուզում եմ համակարգչային մշակման շնորհիվ իհարկե։ Երաշտական կրթություն կուզեի ստանայի, բայց Իսկ թվում է երբեք էլ ուշ չէ կարելի է ստանալ համատեղել եւ ավելի զարգացնել երևի կոգնի շատ շատ շատ կոգնի իսկ արցախից դուրս եկել են ձեր ստեղծագործությունները իհարկե իմ ստեղծագործությունները ըսել են ինչպես արցախում այնպես էլ Կապանում, Դիլիջանում, Իջևանում, Գորիսում, այն տարածաշրջաններում, որտեղ բարբարը արցախյան բարբարի մոտ է, այսինքն ինչ որ չափով հասկանում են։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ Կապանում գիտեին, թե ես հենց Կապանից եմ, Կապանի բնակիչ եմ ու երգում եմ հենց Կապանի բարբարով։ Իսկ համերգներ կազմակերպել ինչ որ թեկուս փոքր։ Համերգային ծրագրեր եղել են, Անցած տարի օրինակ Երևանում ենք համերգային ծրագրով Երևանում ես հրավիրել էին։ Ես տեղի Արցախյան рэփերների հետ համատեղ ուժերով գնացել էինք։ Հետո Ինչպես ընդունվեց։ Լավ ընդունվեց։ Ապրիլյան դեպքերի զուգահեռ մեզ կանչել էին համերգի եւ ինչպես ես հասկացա, որ կարեւորը ոչ թե Արցախյան ինչ որ երկի չհրավիրելն էր, այլ կոնկրետ Արցախցի էր իրենց պետք, որովհետեւ այդ ժամանակաշրջանում Արցախի մասին շատ էր խոսվում։ Պատերազմին զուգահեռ մշակութային ինչ որ միջոցառման կարիք ունենում են մարդիկ մերն։ Խոսվեց դրա մասին, որ պատերազմին զուգահեռ երիտասարդները ստեղծագործում են, չեն ընկճվում եւ առաջ են շարժվում։ Ձեր սահմանն է դա էլ երևի։ Մշակութային գործիչներն էլ իրենց սահմանն են բանում։ Անառիկ, չբացառենք, որ մեր երկերը թե հայրենասիրական թե ելի ինչ որ չափով նպաստում է, որ ուշ տանք ոգևորենք մեր ժողովրդին։ Կարևորը ոգին է, որ ինչպես խոս գնաց ապրիլյան պատերազմից, այդ ժամանակ ընթացքում զարմանալիորեն աննկուն էին բոլորը, փոքրից մեծ։ Երեխաները շարունակում էին սովորել, նկարում նամակներ էին ուղարկում զինվորներին, ոգևորում ամեն կեր բոլորը, մեծից փոքր փորձում էին ինչ որ բան անել։ Եվ այդ մշակութային գործիչներ լինում է նման կրիզիսային պահերին, երբ բոլոր ուժերը հավաքվում հա, են։ Լինում են, բայց իմ մոտ տեղի չունեցավ։ Ճիշտ է, իմ մեջ էլ զգացմունքներ արտնացան, բայց որոշեցի չօգտագործել այդ զգացմունքները եւ վերածել ստեղծագործական ինչ-որ մի բանի։ Շարունակեցի մնալ իմ ոչի մեջ։ Գուցե այդ ժամանակ ես հայրենասիրական կամ նմանատիպ ինչ որ ստեղծագործություն ունենայի եւ ինչ որ բարձունքի հասներ, բայց մտածեցի որ պետք չի ավելի ամնամ այն ժանրի մեջ, որով ես ավելի ինքնատիպ եմ, ավելի ինձ հարազատ է։ Արսեն, ինչ դժվարություններ է ունենում ստեղծագործող անհատը։ Ստեղծագործող անհատը նախ ասեմ, որ սոցիալապես պիտի լավ կարգավիճակում լինի, որովհետև եթե ինքը սոցիալապես վատ ապրի, ապրելու պայմանները, թեկոս անգործը լինելու փաստը, խնդիրներ կան, որ խանգարում են ստեղծագործել Մենակ եթե դու ունես շատ խնդիրներ, շատ խնդիրներ, չես կարող ուղակի նստել, բացել թուղթը եւ ստացագործել սիրո մասին։ Չի ստացվում։ Հայտի, դժվար է։ Իսկ ասենք գաղափարապես զուտ ոչ թե կենցաղային, սոցիալական, այլ ինչ որ գաղափարների հակասություն կամ ստեղծագործելու առումով եղել է նման գաղափարների հակասություն կոնկրետ իմ ստեղծագործությունները առանձնահատուկ են ըստ իս նրանով, որ ինքը մի տեսակ վերացական բնույթի է, հատկապես վերջին փուլի ստեղծագործությունները, ինքը ավելի շատ абստրակտ տիպի է։ Իր գաղափարները շատ քիչ շրջանակների կարող է հասանել լինել, շատ քիչ մարդկանց։ Այսինքն, ինչքան վերջին ժամանակները քիչ են լսում, այնքան ես ավելի ուրախ եմ, որովհետև իրոք այդ թիվը շատ քիչ պիտի լինի։ Կապ չունի դա բարբարով է թե գրական։ Գաղափարներ կան, որ շատ հետևորդներ չեն կարող ունենալ։ Հետևորդներ չեն կարող ունենալ ինքը ոչ թե ճշտի կամ սխալի մասին է, այլ ինքը քիչ մարդկանց է հասանելի։ Թեկուզ գեղարվեստական մատուցման ձևը, որ չի կարող շատ շրջանակներ ունենալ բայց միևնույն ժամանակ հավատարիմ հետևորդներ են։ Այո, եւ ես շատ ուրախանում եմ, որ այն հասանելի է ինչ որ մեկին, թեկուզ մի քանի հոգու եթե հասանելի է, դա իմ ուրախությունն է։ Ասացիք, որ ներշնչանքի աղբյուրը այն է, ինչ տեսնում եք, ինչ կա։ Արդյոք միայն ինչ որ դրական բաներ, թե խնդիր կարելի է ստեղծագործության մեջ արտահայտել, ասենք ամփոփելով հասկացա, որ բոլոր երկերս անպատասխան սիրո մասին են։ Այսինքն, եթե որևէ աղջիկ չկա, որ իր հետ ինչ-որ հարաբերության մեջ լինեմ, եթե լինեի ինչ-որ մի աղջիկի հետ հարաբերության մեջ, գուցե ուրախ երկեր գրեի։ Զվարթ երկեր մարդիկ կպարեին ինչը ոչ, բայց վերջում հասկացա, որ չափից շատ անկեղծ երկեր են ու չափից շատ մակերես են հանում հազնական այնպիսի խնդիրներ, որ պետք է մնայի խորքում ավելի լավ կլիներ մնայի խորքում, դե արդեն ուշ է։ Բայց ստեղծագործական պորտկումն էլ չի կարելի սպանել ի վերջո։ հա։ Պետք է տեղ տալ, երբ մուսան գալիս է, պետք է նրան տեղ տալ, թե չէ կխռովիկ գնա։ Հիմնականը մուսան գալիս էր այդ դժվար պահերին տխուր երկերս ավելի շատ են ինձ դուր գալիս։ Երևի ապրված պահեր։ Ուրախ երկերի մեջ մի տեսակ արհեստականություն եմ տեսնում, չնայած միշտ ուզեցել եմ, որ տենց բան չլինի, արհեստականություն չլինի, բայց կա, թեթև ուրախ երկերի մեջ կա Այսինքն ես այդ ուրախությունը ոչ թե զգացել եմ, բայց սարքել եմ։ Իսկ տխորը չի կարող օթից լինել, թե տխորը ապրված է։ Ինչ որ հիմք լինում է, իսկ այդ հիմքը մի քիչ ավելի չափազանցեցնում է եւ ավելի անկեղծ է ստացվում parzapes։ Արսեն, ստեղծագործող անհատի համար ինչ կուզեիք, որ փոխվեր հենց Արցախում ինչ ավելանա, որ ստեղծագործող մարդը իրեն ավելի լավ զգա, ազատ զգա, ավելի լավ հեռանկարներ ունենա։ Իմ կարծիքով ստեղծագործող մարդու համար կարևորը որ իր խոսքը հասանելի լինի, իրեն լսեն ինչ որ չափով, դրա համար բնակչությունը պիտի առաջի հերթին շատ լինի։ Ամեն գործի համար այդ բնակչության պակասը զգացնել է տալիս։ Այսինքն, եթե Արցախի բնակչությունը շատ-շատ լիներ, շատ մեկը ինչ որ միստեղ ծագործող իր լսարանը կգտներ։ Կլիներ 50 հոգի, թե 100 հոգի հաստատ կունենար իր լսարանը։ Ոչ մի ստեղծագործություն, ոչ մի ստեղծագործող չեր մնա առանց լսարանի։ Երևի շատ պարագաներում է դա այդպես, երբ քչությունը բնակչության խնդիրներ է առաջացնում, թեկուզ ասենք լրագրողի աշխատանքում էլ է դա այդպես, եւ մենակ երկարվեստի մեջ չէ, թեկուզ բիզնեսի մեջ։ Ու շատ բնակավարներ։ Շատ շատ բնակավարները բնակչության պակասը զգացնել է տալիս։ Բայց համաձայնեք, որ մենք արվեստասեր մեծ մաս ունենք, թեկուզ մենք փոքր ենք ընդհանուր առմամբ, բայց արվեստին մոտ ենք եւ յուրաքանչյուր հատված ունի իր նախընտրած իմ պատկերացումներով մեր ժողովուրդը դեռ պատրաստ չի նոր բանի, նորության պատրաստ չի երևի։ Գուցե է, գուցե մենք դժվար ենք ընդունում նորությունները։ Շատ արվեստասեր ժողովուրդ ենք, լսում ենք նույնը, ինչ լսել ենք 20 տարի առաջ օրինակ։ Շատ մեծ հաճույքով դա լսել են մեր մեծերը, մեր paպերը, մեր ծնողները, ու մենք նույն ողջավորությամբ լսում ենք։ Նույն երաժշտությունը տարբեր մարդկանց կատարման բան։ Ցանկացած նոր բան դժվար է ընդունվում։ Երևի ժամանակի խնդիր է, ընդամենը 2-3 տարին է։ Եվ այդ խնդիրները այս ժամանակին բնորոշ են, կարծում եմ գլուծվեն։ Կամաց կամաց գլուծվեն ու կարևոր նպատակս այնա, որ իմ լսողները դինեն ավելի մեծ տարիքի։ Հիմնականում ինձ լսում են 16, 17, 18 տարեկան մարդիկ, բայց իմ երկերեմ գոյություն ունեն գաղափարներ, որ հետաքրքիր կլինի ինչու ոչ մեծ տարիքի մարդկանց։ Երևի ժամանակի հետ դա էլ կլինի, ասենք երեխաները իրենց ծնողներին կտան լսելու եւ այդպես կարևորը առաջի անգամ ստիպելով։ Գուցե եւ ամենայն դեպս հաջողություններ եմ մաղթում եւ որ մուսան միշտ այցելի ու լավ ստեղծագործությունների առիթ տա։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you.